Beharten gola lasterkaldia biziki guntza pasatu da, euri pixka batekin, behar egia antolakuntza eh, ez uh, biziki egokia, baina uh, eh, lasterkari entzat eh, eguraldi oberena, Hala, ikusi zazken urteetan zeberua indien, eta oartu gira Maxim Kazajuz behaz lehenak uh, kasik errekoja utzi duela, lau eta emeretzi minutaz sartu baita eta errekorra ja eh, lau eta amazazpi minuta delarik. Beraz, Maxim Kajazuz, Kajazuz bai irabazlea hundia, zinez, eh? Bai, uh, irabazlea hundia erraina intzin erranezake uh, eh, gizona bat, zenta elgar ezagutu dugu uh, reunion guartean joan den urtean behaz uh, la diagonalde fudelakoan eta marratoia egia erteko zuen sobera ezagutzen eta la, egun, egun handi bat egin digu uh, lasterkenta untarat uh, eta pentsatzen dut uh, segur niz ere egan baita eta berak ala, plazera handia hartu duela uh, lasterketa untan Nesketan, uh, sorpresa bat? Bai, uh, eh, Mari Garaztara, bon, egia erteko aski, lasterketa aski idekia zen. Bon, klerrek deia joan den urtean egin azigun, eh, etzela sigur jaurten jenen zela, behaz kler bez delakoak. Eta, bo, ala izan da, uh, deitu gitu duela hiru hilabete erreiteko etzela aurten hori izanen, behaz lasterketa aski idekia. Uh, Kajo lortzen, Muriel lortzen, eta Mari, eta egia Mari uh, izi garriko lasterketa edera egin duela. Eh, gero hor, eh, lehen bidarra ere eh, bazen presio berezi bat? Ba, egia, uh, jaz, istripoaren ondotik, uh, placer handi bat ginuen hor ere zerbait trofeo, trofeo bat plantan ezartzea. Eta simple-simpleki pentsatu dugu lehen bidarra ala nola alean ere uh, zen eta lehen urtekoz uh, uh, lehenari uh, trofeo bat eskaini dioku uh, ala, Aleon trofeoa eta hau izan da matin etxe berria Beraz, aurten zen emeritzi garen edizioa Eldurun urtean, ogoi garena eta zerbait bedizi erranduzue hor Erraitena, ipatzen almikoan? Ba, bai, bai ipatzen aldugu, albezain uh, gordeki ari zanaginen orai arte. Ofizialki ostegunean aipatua ginuen uh, bai eh, laguntzailer, bai uh, eh, elkartekoer. Eta hala hojere ogoi urteak, bastandajak elkartea ari dela buru belagi uh, bidarrai eskualdean, bai bide irekitzen, bai zubi antolaketan, bai uh, surtsa Eta hala nola lasterketa antolatzen eta nahi ginuen, hala, ogoi urteentzat eh, beste zerbait proposatu lasterkariak, eta egun presentatu dugu eh, BK goita bosta, goita bost kilometro behaz eta 6 mila bosteun eh, desdinibelokoa. Behaz, bo, azpimarratzen dut, ala lasterketa hori bidea ez dela oraindik uh, metro bat gutxi gora bera finkatua, baina ez gira urgun izanen. Hor, eh, bada deia parte hartzaile hartzaile handi bat, eh, kopuru handi bat, doblatzen duzue, beraz eh, laguntzailean aldetik, eta ez ziste beldur, eh, urte bateko lana, nola joan da Be, ba, dublatuko dugu bai uh, luzetasuna, baina uh, gero mugatuko ditugu ere parte hartzaileak, aurten ere uh, mugatu ditugu urte guziz belezala, zenta egia bidarri uh, erritipia dela, uh, bideskak ez dira bide handi batzu, behaz nahi, nahi ditugu uh, mugatu izen emaiteak eta kalitatea eskaini lasterkarier. Hola sigur gira bederen aurten jindirenak, elduen aurten behiz uh, hori uh, direla desafioa hundi bat, beraz bastandarrak elkartearen zat? Ba, bai, eh, egia, jadanik aste buru hau nahi eh, dut eh, joan den urtean behin hobeki pasatu. Baina guretzat egia, guai, ostian aipatzen nuena, eldu den EPA behaz irratiko pesta. Usta ila, uh, agorilaren ogoita zazpikoa, horrat gomitatuko baititugu uh, bai laguntzaile, bai uh, sponsor delakoak, diru laguntzaileak, bai lagunak. Aldu den epe hori izanen da, eta giarteko, Sancho, uh, lehenetik aste beharko dugu uh, eh, bekalaro goita bost lotu, ala lehen lehenik ibilbidea hautatzeko eta gero uh, antolakuntzaren uh, plantan ezartzeko. Eta heldu den urtearen noiz izanen da? Beha hori, ideia dugu uh, ustailaren ogoita bian uh, ezartzea. Hala, aste bat, uh, bidarriko ondotik, uh, izerdi pixka baten botatzeko. Mileskik batxi. Mileskik zuri.